Do sada smo govorili o brojnim propisima. Brojnim propisima čistoće, jer je čistoća i tekako važna u islamu, naprotiv Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve selleme kaže etuhuru šatrul iman, čistoća je pola imana. Pa brojna pitanja vezana za čistoću obradili smo u ovim našim emisijama. Počev si od toga šta je nečistoća, šta je to potrebno otkloniti sa svoga tijela ili od dijela, mjesta gdje se boravi i slično, kako, na koji način očistiti čime sve, je li samo vodom ili može još nečim drugim, u čemu vodu držati da bi ona ostala čista i čisteća, da bi se s njome može čist, moglo čistiti, zatim što se tiče čišćenja našega tijela, o abdestu, tejemumu, kupanju, o svemu tome detaljno smo govorili o ovim našim emisijama. Zatim ono što je najbitnije u našoj vjeri, a što slijedi nakon čišćenja čistoće, jeste namaz. O njemu smo također Allahovom dozvolom, njegovom dobrotom mnogo govorili. Govorili o samom načinu obavljanja namaza, onako kako ga je obavljao i Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koga je uzvišeni Allah poslao upravo zbog toga da nam pojasni kako na koji način obavljati namaz i ostale ibadete, zbog čega je i rekao Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Ahzab, kako se navodi u 21. ajetu, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ Vi u Allahom poslaniku imate najbolji uzor. Pa ga je Allah zbog toga slao između ostalog da nas poduči namazu, da nam pojasni propise hađa, da nam pojasni propise posta i ostale propise naše lijepe vjere dini Islama. Pa shodno onome što se prenosi od Allahovog poslanika alihi salatu islam o namazu, mi smo to spominjali, govorili, obrađivali, razrađivali. Zatim nakon toga govorili o brojnim vrstama dobrovoljnih, dobrovoljnih namaza tokom dana, tokom noći. Nakon toga došli smo do jednog posebnog poglavlja poglavlja kojeg su islamski učenjaci smjestili na kraju nakon e, spomena svih vrsta namaza, poglavlje o dženazi namazu smješteno je na kraju. Međutim, govor o dženazi ne može se svesti samo na dženazu namaz, već dakle potrebno je govoriti i o drugim propisima koji prethode ili slijede nakon dženaze namaza namaza. Pa smo Allahom dozvolom počeli obrađivati te propise. Bilo je do sada govora o tome šta je obavezno činiti onome koji je na umrlu, koji predosjeća da su mu to zadnji dani, zadnji trenuci njegovog života. Šta treba da uradi prije nego li umre? Zatim kada umre, kako da postupe oni koji se nalaze u njegovoj blizini, počesto njegova bližnja rodbina, Šta nakon smrti, kada se ustanovi smrt, trebaju poduzeti sa svojim umrlim? O tome je bilo govora. U našoj zadnjoj emisiji počeli smo govor o kupanju. O kupanju. Kao što se živi dok živi, treba kupati, treba voditi računa o svojoj čistoći. Evo spomenuli smo koliko samo pitanja smo obradili u poglavlju o čistoći, isto tako i umrli. Treba da se okupa kao što živi ima svoju svetost, do njega treba držati, njegova čast je sveta isto tako i umrli, bez obzira što više ne možemo komunicirati s njim. Ne može nam odgovoriti, uzvratiti, ne može pokazati svoje osjećanja, on i dalje ima kod nas pravo. Mi smo dužni prema njemu. Da ga smatramo svetim, da držimo do njegove časti, da sve što mu i tada koristi činimo mu. Pa je obaveza da se umrli okupa. I o tome smo govorili u našoj prošloj emisiji. Kakav je propis, koji je propis kupanja umrle osobe? Ko treba da kupa umrlu osobu? Spomnjali smo određene uvjete i određena također pitanja. Zadnje pitanje koje je bilo spomenuto jeste pitanje da li otac, ako Allah subhanahu ta'ala tako odredi, da li otac, babo može okupati svoju kćerku koja umre, a ona je punoljetna, i da li majka može okupati svoga sina ukoliko Allah mu propiše smrt, a ono je punoljetno. O tome je bilo govor. Islamski učenjaci kada je riječ o kupanju također spominju prije negoli navode način kupanja, spominju još određene kategorije da li se trebaju kupati ili ne, ima li zamjena za kupanje ukoliko nije moguće da se okupaju i slično. Pa se postavlja pitanje da li onaj koji se utuši u vodi, da li onaj koji umre u vodi, utuši se, on je dakle potopio se u vodi, da li i njega treba ponovo kupati Pa svakako, odgovor je da se treba okupati, jer to u čemu mu je Allah subhanahu wa ta'ala propisao smrt, da se utuši u vodi. To dakle nije dovoljno kupanje, jer kako smo spomenuli, jedan od uvjeta kupanja i osobe koja kupa, a također i samog tog čina jeste nijet, jeste namjera. Pa dakle, onaj koji se utuši u vodi, nije dovoljno to u čemu se dakle utuši, odnosno ta voda da ona bude zamjena za kupanje, već je potrebno ponovo pristupiti njegovom kupanju. Da li ukoliko se pronađe neki dio tijela umrle osobe ili ubijene osobe, da li i taj dio tijela treba oprati, okupati ili mora da bude cijelo tijelo na mjestu sabrano pa da se cijelo tijelo okupa, sapere, očisti, bez obzira. Dakle, ukoliko se nađe i najmanji dio tijela, čovjekovog tijela, ubijene osobe, rastrgane osobe, dakle osobe koja je umrla, koja više nije među nama, trebalo bi oprati bilo koji dio tijela da se pronađe. Bilo koji dio tijela da se pronađe i da se dakle spusti da se spusti u zemlju, da se ukopa. Osoba ukoliko pogini u saobraćajnom udesu ili izgori u požaru, umre u požaru, tokom požara, tokom ruševina i slično, vremenski nepogoda, pa bude nemoguće je okupati. Izgorena je. Njeno lice, njena koža spržena, da li se može kupanje zamijeniti nečim drugim? Može. Kao što na Dunjalku dok je osoba živa, ukoliko nema vode ili ukoliko zbog upotrebe vode bolesna je, pa će zbog upotrebe vode naškoditi svome zdravlju, svome tijelu, onda postoji propis tejemuma. Postoji propis tejemuma o kojoj smo također govorili mnogo. A tejemum jeste čišćenje zemljanom prašinom. Dakle, to je simbolično čišćenje. Zato se kaže u nedostatku vode ili zbog nemogućnosti upotrebe vode koristi se ovo simbolično čišćenje koje se sastoji od toga da onaj koji uzima to čišćenje ili kojem se uzima, koji se na takav način čisti, da se ruke dotaknu uh, dlanovi ruku, dakle šaka, da se dotaknu zemljane prašine, da se otresu, nakon toga da se potare lice, dakle onim granicama što se smatra licem i da se potaru šake. Onaj koji uzima sam sebi tejemom, lijevom rukom, lijevom šakom će potrati desnu, a desnom će potrati lijevu. Onaj kome se uzima konkretno u ovom našem slučaju kada govorimo o umrloj osobi kojoj se ne može uzeti gusul, kupanje, koja se ne može okupati, ona osoba koja se bavi njenim čišćenjem, ona će dotaknuti svojim dlanovima zemljanu prašinu, zatim potrati lice umrlog i desnu i lijevu šaku, dakle s gornje, s gornje strane. Ne dlanove, već dakle šaku s gornje strane ukoliko nije moguće okupati umrlu osobu, na ovakav način se pristupa njenom čišćenju i to će, ako Bog da, biti dovoljno. Dobro, kako se kupa umrla osoba? U prošloj emisiji smo govorili o uvjetima za osobu koja kupa umrle. Koje treba uvjete, uslove ispuniti osoba koja kupa umrle? Umrle. Pa smo rekli prije svega da joj namjera bude Allaho zadovoljstvo i ništa drugo. Zatim da je ta osoba bogobojazna, da se boji Allaha, dakle da je dobar vjernik, jer ukoliko primijeti mahane na tijelu umrle osobe da sakrije, a ne da prenosi drugima. Ukoliko se sjećate, oni koji su pratili našu prošlu emisiju, spomenuli smo i vrijednost toga I taj hadis šeha Albani rahimehullahu ta'ala ocijenio je dobrim, jer dostanjim čak, dakle, da onaj koji okupa umrlu osobu pa skrije mahane koje primijeti na njenom tijelu, da mu se oprašta 40 puta, da mu se grijesi opraštaju 40 puta, dok u drugom citatu stoji da mu se oprašta 40 velikih, velikih griha. Dakle, ogromna nagrada, zbog toga se uvjetuje skrivanje mahane. Dakle, da ono što se primijeti na tijelu, da se o tome šuti. Dakle, to je drugi uvjet da osoba bude pobožna kako bi skrila kako bi skrila te mahane koje primijeti na umrloj osobi i treći uvjet osobe koja kupa umrle jeste da poznaje svoj posao, da zna način kupanja. Pa dakle, svi oni koji se bave kupanjem umrle osobe trebali bi provjeriti kroz šerijatske tekstove da li na ispravan način kupaju umrle osobe. Uglavnom, svi učenjaci, kada govore o kupanju umrlih osoba, vraćaju se na hadis, vraćaju se na praksu umu atije, žene koja je za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu wasalam boravila u Medini. Bila je od stanovnika Medine, i ona bi zajedno sa svojim pomoćnicama kupala umrle osobe. Dakle, čak ashabi, a nakon njih i tabijini, uzimali su način kupanja umrlih osoba od ove sahabike, od ove žene, Umu Atije radijallahu anha. Ona je između ostalih okupala i kćerku Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam Zainab, prvu kćerku Zainab, koja je dakle prva rođena i umrla je za vrijeme Allahovog poslanika alihi salavcam za njegovog života, nju je okupala umu Atija. Kako nam to prenosi imam Buharija koji je taj hadis zabilježio u svome, u svome sahihu. Pa kaže umu Atija, radi Allahu anha, kaže Došao nam je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam dok smo mi kupale njegovu kćerku Zeynep ušao je kod nas pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam tada je podučio te žene Umu Atiju i njene pomoćnice kako da kupaju umrlu osobu. Pa im je rekao okupajte tri puta. Tri, kup, tri puta je okupajte. Ili pet puta, neparan broj. Ili koliko vidite da je potrebno. Nekoga je možda potrebno više puta okupati nekoga manje. Okupajte je tri puta ili pet puta ili koliko vidite da je potrebno. Okupajte sa vodom i sedrom. Sedr je tada, dakle, bio u tadašnje vrijeme, jeli pomoćno sredstvo, čišćeće sredstvo. Danas može se koristiti sapun, šampun i sl. Okupajte je s tim, uh, A zatim na kraju, kod zadnje kupanja, stavite miris, stavite kafur. Kod zadnje kupanja, kada bude zadnje kupanje, onda zajedno stavite i miris, dakle s vodom ili namirišite je, jeli, kod kupanja zadnjeg. A kada završite s njenim kupanjem, obavijestite me, javite mi kada ste završile. Pa Umu Atija radijallahu anha i kaže kada smo završile sa kupanjem, javile smo Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, obavijestile smo ga o tome, pa nam je dodao odjeću, dodao nam je ćefine i rekao umotajte je, umotajte je u nju. Ovaj hadis ima i druge citate, druge verzije iz koji se dakle uzimaju drugi detalji, pa se način kupanja umrle osobe odvija na sljedeći način. Dakle, prvo, uh, lijepo je da se umrla osoba stavi na neko uzvišenije mjesto, da se stavi na sto. Obično, dakle, i u gasulhanama, mjestima gdje se kupaju umrle osobe, ima predviđen sto na koji se stavi umrla osoba i na kojem se ona, ona kupa. Zatim drugo, nakon što se postavi jeli, umrla osoba na taj sto, I drugo što treba učiniti sa umrlom osobom jeste da se ona u potpunosti oslobodi od odjeće. Dakle, da se skine sva odjeća sa umrle osobe. Kada se skine ili tokom skidanja odjeće, trebalo bi na stidno mjesto staviti peškir, krpu, zaštititi, prekriti stidno mjesto. Nakon toga treće što je potrebno učiniti jeste da se malo zglobovi na rukama, nogama, laktovima, dakle sve ono što se savija da se malo opuste. Onoliko koliko ste jeli, do sada mogli naučiti, mogli ste dakle primijeti da je ovo drugi način opuštanja ili drugo mjesto opuštanja tih zglobova. Prvo mjesto ili prvi, prvo vrijeme, trenutak jeste odmah po smrti umrle osobe. Jer takvu osobu također treba raspremati, oblačiti, dakle da se ne nosi u gasulhanu u onoj odjeći u kojoj je umrla i slično lijepo i da se jeli, oslobodi tada od odjeće, da se obuče neka druga odjeća, pa je i tada potrebno da se malo zglobovi na svim onim dijelovima tijela koji se pregibaju, savijaju, da se malo opuste. I ovdje, prije samo kupanja, jer ponavljam, umrli ima svoju svetost kao što ima i živi. Kako nam je obaveza da se prema živoj osobi lijepo na najljepši mogući način obhodimo, isto tako trebamo se obhoditi i prema umrloj, umrloj osobi. Pa dakle, da ne bi došlo do pucanja, da ne bi došlo do lomljenja kosti, trebamo dakle blago jeli, opustiti zglobove na njenom tijelu nakon što oslobodimo potpuno od odjeće, opustimo zglobove, prekrijemo stidno mjesto, jer dakle u stidno mjesto ne bi trebao gledati ni muškarac ni žena. Došlo je u hadisu neka muškarac ne gleda u stidno mjesto muškarca, niti žena u stidno mjesto žene. Ne samo dakle da je zabranjeno muškarcu da gleda u stidno mjesto ženi, i obratno već je zabranjeno muškarcu da gleda u stidno mjesto muškarca i zabranjeno je ženi također da gleda u stidno mjesto ženi. Nakon toga lijepo je prije kupanja da se umrla osoba polahko nekoliko puta digne u sjedeći položaj. Da se malo podigne u sjedeći položaj i da se pretisne malo stomak ukoliko nešto ima u stomaku, bolje je da izađe prije samog kupanja, da se dakle može očistiti, a ne da do toga dođe poslije kupanja, tokom kupanja ili poslije kupanja, pogotovo jeli kada se umota u čefine. Pa je lijepo da se umrla osoba podigne malo u sjedeći položaj, ne jeli, da se ostaju da sjedi, već dakle nekoliko puta podignuti u sjedeći položaj i pretisniti ne bili ukoliko nešto ima u stomaku izašlo. Zatim, e, ako izađe osoba koja kupa umrlu osobu, trebala bi u rukavicama ili sa peškirom, sa krpom da očisti dakle to od nečistoće što izađe. Umrla osoba naročito žena ukoliko ima pletenice. Prije kupanja te bi pletenice trebalo rasplesti. Te bi pletenice trebalo rasplesti, okupati je i ponovo splesti kako je jeli došlo u preporuci Allahovog poslanika alihi salatu sam i kako nam to pojašnjava Umu Atija da bi ona na takav način činila čak jeli sa kćerkom Allahovog poslanika alihi salatu sam rasplele su njenu kosu, okupale je, a zatim ponovo splele kosu u tri pletenice. Nakon toga osoba koja kupa umrle treba da nanijeti. Dakle, sada pristupa kupanju umrle osobe treba da nanijeti. To je ibadet. Rekli smo da je kupanje umrle osobe obligatna dužnost zajednice muslimana. Dakle, to je dužnost, to, to treba da se učini, to je ibadet, a svaki ibadet ima nijet. Svaki ibadet da bi bio ispravan, da bi bio primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala mora da postoji nijet za njega. Zatim, kada se donese nijet, onda se prvo dobro opere glava. Opere se glava, odnosno jeli, prilikom donošenja nijeta kada se donese nijet, najbolje bi bilo prvo oprati one dijelove tijela koji se peru prilikom uzimanja abdesta. Kako se kaže jeli, da se uzme abdest toj umrloj osobi. Dakle, da se operu oni dijelovi tijela koji se peru prilikom uzimanja abdesta, a nakon toga da se opere dobro glava i nakon toga da se opere desna strana tijela, malo se podigne umrla osoba, okrene se na lijevi bok pa se opere desna strana sleđa, zatim se ponovo vrati na sto, pere se prednja lijeva strana, malo se okrene na desni bok, pere se stražnja zadnja lijeva, lijeva strana. Dakle, otprilike onako kako bi živa osoba se trebala kupati jeli, tokom svoga života. Poznato nam je kada se čovjek kupa za džumu namaz ili kada se, čuva, kada se kupa od dženabeta, kada se žena kupa od menstruacije i slično, lijepo je da prvo uzme abdest, zatim tri puta dobro opere glavu, a zatim pere desne dijelo, desni dio tijela, zatim lijevi dio, dio tijela. Nakon toga, jeli, pere se cijelo tijelo. Na takav način se postupa i sa umrlom osobom. Uzme se abdest, odnosno peru se oni dijelovi tijela koje je potrebno oprati prilikom abdesta. Tri puta se dobro opere glava, zatim pere se prednja desna strana, zatim zadnja desna strana, zatim lijeva prednja strana, zatim uh, zadnja lijeva strana i nakon toga se pere, pere cijelo tijelo. Pere se cijelo tijelo, kako rekao smo, tri puta ili pet puta ili onoliko koliko je potrebno i na kraju kod zadnjeg kupanja miriše se dakle ta umrla osoba. Sve umrle osobe prilikom kupanja se mirišu kod zadnjeg kupanja izuzev osobe koja jeli, umre u toku hađskih ili umranskih obreda tokom hađa ili umre, jer takva osoba dok je bila i u tim hađskim obredima nije smjela se mirisati. To je dakle prestup ono što se ne smije činiti tokom hačskih i umranskih obreda, pa isto tako ukoliko se takva osoba kupa nakon smrti, umrla je u toku hačskih ili umranskih obreda, nije u redu da se miriše, to je Allah, poslanik alihi salatu wasalam, zabranio. Dakle, sve druge osobe kod zadnjih kupanja se mirišu. Kada se završi sa kupanjem, onda uzme se i osuši njeno tijelo, presuši se njeno tijelo, obriše se njeno tijelo, dakle te umrle osobe koja je okupana, kako se ne bi navlažili ćefini. Nakon kupanja dolazi umotavanje umrle osobe u ćefine, pa je potrebno dakle prebrisati njeno tijelo što je god moguće bolje. I nema nekog posebnog platna. To može dakle da bude peškir s kojim se možda presušila i prethodna umrla osoba, osušila i kasnija osoba. Postoji kod mnogih pogrešno ubjeđenje, uvjerenje, e, zlosutnja, jeli, slično da taj peškir može da se koristi samo za sušenje ove osobe i poslije toga se baca ili spaljuje. Dakle, nema smetnje. Kao što u abdestani, u džamijama, mesčidima, na drugim mjestima, uh, jedan peškir koristi više osoba, nema smetnje i da se prilikom presušivanja umrle osobe ta isti peškir koristi i kasnije sve dok je u upotrebi nije u redu da se rasipa, da se baca jeli i metak tek, tek tako. Ukoliko je riječ o ženskoj umrloj osobi, duža kosa, kod takve osobe je li postoji, onda je lijepo po sunnetu Allahov poslanika alihi salatu wasalam je da se kosa te ženske umrle osobe nakon kupanja počešlja i splete u tri, tri pletenice. A ne kako to pojedini rade da se kosa prebaci naprijed, jeli, i stavi među grudi, između grudi, dakle naprijed na prsa. Ne, već dakle, lijepo je da se spletu tri pletenice, tri pletenice, jedna da ide s desne strane, druga s lijeve strane i treća jeli, od pozadi kako je došlo. Što se tiče muškarca, jeli, takva osoba treba da se počešlja i to i to. Postavlja se pitanje, često zna se desiti budući da smrt zna doći i iznenada, ukoliko je osoba umrla, a imala je duže nokte, smrt je došla iznenada, nokti nisu odsječeni, ili dakle, ispod pazuha ili na drugim mjestima, oko stidnog mjesta, postoju, postoje duže dlake. Da li dakle te njegove nokte treba odrezati? da li treba otklonuti dlake ispod pazuha i stidnih mjesta. Postoji razilaženje kod islamskih učenjaka, jedni kažu da se to može uraditi, međutim postavlja se pitanje gdje onda sa tim što se odstrani, što se skrati, dok drugi kažu da je to pokuđeno i da ne bi, da ne bi trebalo jeli, raditi. Ukoliko osoba umre, ženska osoba umre u menstruaciji, da li je treba okupati jedan put od menstruacije, zatim drugi puta okupati je za dženazu, pripremiti ne, dovoljno je dakle jedno, jedno kupanje. Dakle, na ovakav način se kupa umrla osoba. Trebala bi da se okupa na ovakav način da se postavi na uzvišenije mjesto, da se oslobodi od odjeće u potpunosti, da se prekrije njeno stidno mjesto, da se nekoliko puta postavi u sjedeći položaj, pretisne stomak blago, izađe, ako nešto izađe iz stomaka, da se to poslije očisti, zatim da se donese nijet i da se takva osoba okupa, opere. Prije toga da, da ju se uzme abdest, zatim da se opere glava, dobro tri puta, zatim desna strana tijela, zatim lijeva strana tijela, nekoliko dakle puta da se opere cijelo tijelo, onoliko koliko se vidi da je potrebno, cijelo tijelo dakle u potpunosti i nakon toga na kraju se namiriše počešlja kosa kod ženske osobe splete u pletenice, tri pletenice, kod muškarca jeli, samo se počešlja kosa. Ukoliko nije moguće okupati, onda se dakle uzima tejemum. Uzima se tejemum ukoliko nema vode, ukoliko nemoguće je oprati jeli okupati umrlu osobu i također kažu islamski učenjaci treća situacija ukoliko umre muškarac među ženama u dotičnom mjestu nema nikako jeli muškaraca onda dakle žene mu uzimaju tejemum i obratno, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna.